Սովորաբար այս հատվածում ձեզ համար զվարճալի անոնս են հավաքում, բայց այսօրվա թողարկումը տարբերվում է նախորդներից եւ հուսով ենք հաջորդներից, որովհետեւ այս շաբաթն էլ է տարբերվում բոլորից։ Աննան պատերազմի մասին զրուցում է պատերազմի ամբողջ ընթացքում Ստեփանակերտում մնացած կնոջ հետ։ Լսենք նրանց զրույցը։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր ես մենակ եմ, այսինքն առանց տաթևի Այսօր մենք խոսելու ենք գինը պատերազմում հայարփի հետ։ Ես հայարփին առաջի անգամ եմ տեսնում, երբ որոշեցինք խոսել պատերազմի մասին, գինը եւ պատերազմը։ Ես հիշեցի ամուսնուս խոսքերը, երբ նա ասում էր, որ երկու կին են եղել իրենց աշխատավայրում, մեկի անունը Գոհար, մեկի անունը Հայարփի։ Քանի որ Հայարփին շատ քչերը գիտեն, որոշեցինք խոսել Հայարփիի հետ։ Ողջույն հայարփին։ Ողջույն։ Պատերազմի առաջի շաբաթն եմ եղել այստեղ Ստեփանակերտում։ Առաջի շաբաթը մնացել եմ աշխատանքի վայրում, օգնել եմ, ինչ որ կարողացել եմ եւ դուրս եմ եկել Երևան, որպիսի տեղավորեմ հա երեխաներիս, փոքրս 5 տարեկան էր եւ ես չէի կարող հացնողներիս ասել, գիտես ինչ, մայրիկ դուրս արի աշխատանքից եւ երեխաներիս պահի ես գնում եմ նույնիսկ ես ապագայի մասն է չի կարող ընթացքում հասկանալ ինչքան է տևելու պատերազմը բայց երբ արդեն կ ូវ իդի պատճառով որոշվեց որ աշխատանքը իրանք չեն գնում ես պետք է գայի Ստեփանակերտ այդ գիշեր ժամը 4-ը 5-ի կողմերին զանգեցին որ ճանապարհը արդեն փակել են վտանգավոր է ես ունեմ իմ պատմությունը մենք պատմելու ենք միասին դուք պատմելու եք ձեր պատմությունը սեփական փորձից ելնելով ընդունելի է համարե կինը պատերազմում անկեղծ ասած մինչ այս վերջին վայրագությունները ճշնամու կողմից մտածել եմ որ այո կինը պետքա լինի միշտ տղամարդու կողքին ավելի ճիշտ թիկունքում որպեսի տղամարդը ավելի ամուր լինի, ավելի ուժեղ լինի, մտածելով պաշտպանում է իր ընտանիքը։ Պարզապես այս վարագություններից հետո մի ձև մեջը շատ կոտրվել ամեն ինչ, Բայց ի վերջո, Փառք Աստծո, որ մենք կանք ու հայ կանայք ավելի ուժեղ են։ Իսկ թվում է չպետք է նման բաները մեզ կոտրեն։ Հայ կնոջ այդ պոտենցիալը շատ մեծ է, շատ մեծ։ Պատկերացել եք դուք պատերազմի ժամանակ ինչպես եք դες դրսևորել։ Անկեղծ ասած չեմ պատկերացրել, բայց մանկուց հորս դաստիարակություն այնպես ա եղել հայրենասիրություն միշտ առաջին տեղում ա դասվել ինքը մասնակցել ա մեր 90-ական թվականների պատերազմին, ես ինձ չեմ պատկերացրել, բայց երբեք չեմ էլ մտածել, որ ես պետքա փախչեմ։ Այդ ժամանակ ինձ մոտ խոսելա հենց այդ փաստը, հենց հայրենասիրությունը, որովհետև ես տեսել եմ իմ հորից ինչպես ինքը օգնում մտածում, տանջվում, չգիտեմ, պայքարում հանուն հայրենիքի այդ սերը, ամեն թփիքարի հանդեպ ես դա զգացել եմ ու տեսել եմ ու ապրել եմ։ Միշտ հորս մեղադրում էի, ասում ինչու ես դու քո ընկերներին ավելի շատ սիրում, քան մեզ, մեզ թողում ես։ Երբ որ ես էստեղից գնացի, երեխաներս վազեցին գիրկս, կանգնեցի հորս նկարի մոտ, ասացի՝ «Պապ, կներես ինձ, ես հիմա եմ քեզ հասկանում, որ ընկերները հայրենիքը ավելի բարձր եմ դասել։ Չնայած ցակուկներից տեղավորել եմ ապահով տեղ, բայց հետ վերադարձիս մասին ես չգիտեի, ես հետ եմ գնալու թե ոչ։ Որպես մայր, մայրական բնածը ավելի ուժեղ չի գտնվե։ Միգուցե որովհետև հայրենիքը ես համարել եմ առաջի զավակը, առաջի երեխան, որը այդ պահին ուներ պաշտպանության կարիք։ Իսկ երեխաներից ես տվեցի ծնողից, մայրիկից, որը վստահ էի, որ ամեն ձև պահելու է։ Իսկ հայրենիքը այդ պահին ուներ իմ կարիքը, իմ կարիքն ունեին ընկերներս։ Իմ մոտ այդ տատանումները մայրական բնազդի ու որպես քաղաքացի, հա, ես իմ պարտքը տամ հայրենիքին, այնքան շատ ա եղել հակասելուց, այնքան ա եղել իրար գալիս էր ու հարվածում, գալիս էր հարվածում որպես մայր առաջինը։ Ես ուզեցել եմ, որ իմ երեխաները լինեն ապահով, հասկանան, որ ամեն ինչ նորմալ է, եւ այդ պահին նոր մտածեմ որպես քաղաքացի պարտքս կատարեմ։ Իմ դեպքում օրինակ տենց է եղել, եթե ապահով լինեին, հա, երեխաներս, եթե ամեն ինչը ապահովության առումով ամեն ինչ նորմալ լիներ, ես արդեն ամբողջովին կտրվեի որպես քաղաքացի, կմտածեի որպես քաղաքացի։ Ինձ այդ պահին դա խանգարելուց է եղել։ Սեպտեմբերի 27 շատերի համար օրինակ ասում են, որ շատ իրենց համար ամենավատ օրերից մեկն է եղել ու ամեն ինչը դասում են հենց սեպտեմբերի 27-ի հետ իմ մոտ հակառակն է նոյեմբերի 9-ը նոյեմբերի 9-ը որ ես իմ ամենայն վատ օրերից մեկն է եղել իմ կյանքում որովհետև սեպտեմբերի 27-ին ստիմուլը ունեցել եմ հա ինչի համար եմ ես ըստե ինչի համար եմ ես պայքարում հուսահատությունը չի եղել այսինքն գիտակցել եմ հասկացել եմ որ այս անգամ այլ է լինելու բայց հենց հուսահատությունը եղել է նոեմբերի 9-ին ու այն ամենավատ օրերից մեկը եղել է նոեմբերի 9-ը, սեպտեմբերի 27-ին պայթյունների ձայները եւ լսեցիք։ Ձեր գործողությունները ինչ եք արել։ Բարի կրկնվեմ, որ ինձ համար եւս հուսահատության օրը համարվել նոյեմբերի 9-ը, որտեղ մինչեւ նոյեմբերի 9-ը մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում, որ մենք ուժեղ ենք, որ մենք կարող ենք։ Իսկ սեպտեմբերի 27-ին առաջի արկը պայթելուց հետո 7-14 կամ 15 ամուսինս երբ բարձրացավ մեր տանիք, նայեց, ասեց՝ «Շտապ պետքա երեխաներին այստեղից հեռացնել»։ Մենք անմիջապես, նույնիսկ, այսպես ասած, կիսա հակնված երեխաներին հանեցինք քաղաքից։ Հանեցինք, տարանք մայրիկիս մոտ։ Ու անմիջապես հետ վերադարձան քաղաք։ Այդ ժամանակ ես այդքան Որտեղ էր ձեր մայրիկը։ Բերձոր քաղաքում։ Հա Այդ ժամանակ ես այդքան ռեալ չէի դատում, երբ որ տեսա մեքենաների հոսքը քաղաքից ոնց են դուրս գալիս։ Մենք միայնակ էինք այդ գալիս Ստեփանակերտ, թե ինչ մեքենաներ են դուրս գալիս այդ ժամանակ ես անթա ցենց սարհուրում էի թե ինչ հատկան ընթացքը տեսնեք մի շարք դուրս են գալի բայց շատ քչերը դեպի քաղաք անոտ են այո եւ անմիջապես մենք եկանք քաղաք ամուսինս իր պարտականություններին անցավ իսկ ես աշխատավայր այսինքն ապաստարան որտեղ որ կատարեցի իմ աշխատանքը, ծառայությունը։ Որտեղ եք աշխատում Հայարփի։ Ղարաբաղ Ցելեկոմում։ Ինչ եք անում Ղարաբաղ Ցելեկոմում։ 111-ում ավակ համակարգող եմ աշխատում։ Ու այդ ժամանակ շատ է եղել, չէ՞, աշխատանք ձեր մոտ։ Այո, շատ է եղել, ամեն հարցում շատ օգնել ենք մենք մարդկանց։ Ես պատմեմ իմ պատմությունը, ես լսում եմ հա տարբեր մարդկանցից ով ինչ եղե անելուց այդ օրը այսինքն պայթյունների ձայները լսելուց ով ինչ գործողություններ է արել առաջինը ստացվում է մի հատ քաոս իմ գլխում որովհետև ես հասկանում եմ որ ոչ մեկս պատրաստ չէինք դրան ես լսել եմ պայթյունները առավոտյան 7-անցեր ու անմիջապես վերեմ թռել անմիջապես հասկացել եմ որ պատերազմ է իմ մոտ չի եղել այն տպավորությունը որ ինչ որ հռավարություն է մեն որովհետև որ որտեղ որ բնակվում ենք մենք, տունը բարձր դիրքում է ու քաղաքը ամբողջությամբ երևում էր։ Զանգեց ընկերս, ասում է ինչ է կատարում, ասում եմ ես վերևից տեսնում եմ քաղաքում ինչ է կատարվում։ Ասես ֆիլմում լինեց ու հենց քո առաջ այդ պայթյունները քաղաքի մեջ իրանք չէին հա տեսնում շատ շենքերը խանգարում են, տեսարանը տեսնես իրականում ինչ է, բայց մեր դեպքում խանգարող ոչ մի շենք չի եղել, հա, արխիվում է եղել քաղաք։ Ես անմիջապես զանգահարել եմ տնորենից, ռադիոյում էի աշխատում արդեն մոտ 1 ամիս է, 1 ամիս է չկար, 27 օր սեպտեմբերի 1-ից անցել ենք աշխատանքի։ Զանգել եմ տնորենից, ասել եմ, որ այստեղ պատերազմ է սկսել։ Նա երկու օրով գնացել է Երևան ծննդյան օրը նշելու իր ընկերոջ, ինքը ասում է ինչ սա սմաննա, ասում եմ հա, պատերազմ է։ Ասում է կարող է ուրիշ մի բան լինի, կարող, ասում եմ չէ, ուրիշ ոչ մի բան չկա, պատերազմ է։ Եղբայրս է զանգում, ընկերներս են զանգում։ Հետաքրքիր մի բան, որ մի ինչ որ մի օգնություն պետք է լինում, ընկերները շատերը ասում են քեզ ընքի շմանն առաջինը հիշում են քեզ։ Հիմա պատերազմի ժամանակ է շատ շատերը առաջինը զանգում էին ինձ ասում էին Աննա, ինչ անենք ու այդ պահին ինչով օգնես այդ մարդկանց թեկուզ հատուկ ոչ մի բան չսան, բայց մի փոքր խորհուրդը, որ ասենք, այս պահին իջի ապաստարան, այս պահին ես ինչ գործողություն արա, իրանց դա օգնում էր։ Ես զգում էի, որ դա իրանց օգնում է։ Զանգում էին, ասում էին, ապաստարանում ենք, երեխեքին վերցրել ենք։ Ես երեխաներին հագցրել եմ ու նստե սպասում ենք։ Չգիտեմ ինչի։ Հիշում եմ, որ մեծ աղջիկս գիտար է նվագում, առավոտյան 7:30-ից պատկերացնում եք երեխան վերցնում է գիտարը ու սկսում է նվագել։ Ես իմ մեքենայով երեխաներին տանում եմ Երևան, հաջորդ օրը վերադառնում Ստեփանակերտ։ Բոլորին այն ինչ որ դրթապաճառ են ունեցել Ստեփանակերտում մնալու, Արցախում մնալու այդ օրերին։ Ձեզ, ձեր որոշման վրա։ Ինչն է ազդել շատ ավելին մնալ Ստեփանակերտում ճանապարհությունների տակ։ Այդ պահին չեմ մտածել ինչու համար եմ ես մնում կամ ինչն է ազդում։ Ես պարզապես ուզել եմ մնամ, օգնեմ, ինչքան հնարավոր է։ Այդ պահին ավելի շատ վստահելով Աստծուն, որ ոչինչ չի լինի ինձ ու այն մարդկանց, ովքեր որ իմ կողքին են, ես այնքան հավատքով լցված եմ եղել այդ ժամանակ ու մնացել եմ իմ ուժերի չափով ինչքան հնարավոր է օգնել եմ։ Ու գիտեք, հիմա Երբ մտածում եմ այդ աստիճանները ես ոնց էի բարձանում իջնում օրը երևի մի 1000-1500 անգամ ուժն է գալիս է, չէ՞, հենց այդ ուժը անմիջապես գալիս է։ Ու հիմա երկու անգամ բարձանալուց արդեն շնչահեղձ եմ լինում, ասում Տեր Աստված, ինչքան հզոր ես դու, ինձ ինչքան ուժ ես տվել։ Հետո ես կարողանում եի այդ անհանգստությունը, այդ լարվածությունը հանգստացնել իմ շրջապատում, անկեղծ sense չեմ կարող ասել ինչու եմ մնացել։ Երևի էլի ասեմ հայրենասիրություն, պարտականություն, պարտավորվածություն, սեր, ավելի շատ սեր, որ սիրել եմ ես Արցախը, սիրում եմ Արցախը։ Ես ինքս Կոտայքի շրջանի Գյուղգարնից եմ, բայց ապրում եմ Քաշաթաղի շրջանում։ Քանի տարեկանից եք ապրում։ 9 տարեկանից։ Շատ դժվար պայմաններում ենք ապրել, առանց լույս, առանց ջուր, ջրհորներից ջուր հանելով, բայց երջանիկ ենք ապրել այդ հողում։ Ես տեսել եմ Քաշաթաղը անծայրածիր, ինքը մի դրախտավայր է, ու այսօր մենք չունենք։ Մենք ոչինչ չունենք։ Փոքրիկ Արցախը Ստեփանակերտի սիրտը, դա շատ փոքր է ընդհանուր օրգանիզմում մենք օրգանիզմ չունենք, ունենք ընդամենը մեկ սիրտ։ Հայոք, ես էլ Երևանից եմ, Ստեփանակերտում եմ ամուսնացել, մոտ 17 տարեկանից միշտ գնում գալիս է եղբայրս այստեղ է ծառայել, զինվորական է եղել։ Գնում գալիս է ու 20 տարեկանում արդեն ամուսնացա։ Շատ տևական ժամանակ է բնակվում եմ Ստեփանակերտում ասեք, որ Արցախը ունի այդ գերբնական ուժը, այո, որ քեզ պահում է։ Չգիտեմ այդ ինչ ուժը, բայց ինքը պահում է։ Մագնիսի նման էս հողը քաշում է, դրա համար ես չեմ կարողանում փոխվել այստեղից։ Ինձ իմ բարեկամները միշտ ասում են հայրդ ինչու ես մնում հետ տարի, ասում ես Արցախում շնչում եմ։ Այսինքն ես ազատ շնչում եմ, թեկուզ այս վանդակի մեջ, բայց ես ազատ եմ շնչում։ Հետո ընթացքում ելի եմ ես եկել տարհանելուց հետո 2-3 անգամ ամուսնուս հետ եկել եմ, ամուսինս բեռնափոխադրման վեր զբաղվում, այնտեղից ապրանք էր բերում, այստեղ շատ ված հա։ ծահմաններ հասցնում, ես իր հետ եկել եմ 2-3 անգամ ու երբ արդեն տեղյուն անցնում էինք Բերձոր, այսինքն Արցախ, ես սկսում էի շնչել, ամուսնուս ասում էի, ես երջանիկ եմ զգում ինձ տեղ, ինձ մի ասեք արի Հայաստան։ Ես նկատել եմ մեկ է, որ գալիս եմ Արցախ, ես լինում եմ այն, ինչ կամ, դուրս եմ գալի, տպավորություն թե ուրիշ եմ, բայց ուրիշ եմ, նույնն եմ։ Պատերազմից դրվագներ կան, որ շատ տպավորվել են իմ մեջ, ձեր մոտել է, չէ, օրինակ պատերազմի ընթացքում ինչ որ դրվագներ, ինչ որ մի հիշողություններ, որ տպվել են այսպես ուղեղիցը դուր դուրս չեն գալիս։ Որոնք են։ Երբ ռմբակոծեցին մեր շենքը, որ որի ապաստարանում մենք աշխատում էինք, դա կարծես մի հատ դժրող քլին էր, որ ամբողջ մարմ, հիմա որ պատմեմ, ամբողջ մարմնովը սարսուռ անցնում, բայց ես նորից փառք տամ մեր Աստծուն, որ ինքը ամեն ձև պահեց մեզ, ամեն ձև։ Ես այնքան շնորհակալ եմ իրան, որովհետև մենք հրաշքով ողջ մնացինք։ Ու ամբողջ ապաստարանում գտնվածներին ոչ մեկին ոչինչ չեղավ։ Երբ մեր մենք դուրս եկանք, արդեն բակ 4 բոլորը կարծես, չգիտեմ, ոնց նշեցիք, դուք ֆիլմում լինեինք ու շատ վատ ժանրի ֆիլմում հա։ մեքենաները այրվում էին, բոլոր պատուհանները կոտրված, մի ահավոր պատկեր էր ծառերը կոտրված, թափած, շատ սարսափելի էր 4 բոլորը ոնց որ ցեն չգիտեմ ինչ լիներ ասում ես դեր ասած սա ինձ հետ է կատարվում ու մենք բոլորս ողջ ենք ու մեզ ոչինչ չի պատահել մեր գործընկերներից մի քանիսը նույնիսկ դրսում են եղել հասցրել են այդ կասետային ռումբների տակով տարածված տարածված տեսահոլովակել է հա, այո սոցցանցերում անգամ որ ես փառք եմ տալիս աստծուն ինքը միշտ մեր կողքին ա եղել ինքն ա մեզ պահել Շատ տպավորված այդ պահը ու առաջի արկը մեր տունն էլա բարձրության վրա, հա։ երբ որ ես բարձացա մեր տանիքը ու նայեցի, այդ ամեն ինչ այդ առաջի պայթունները դա մի սարսափելի պատմություն է։ Մեկ անգամ էլ հետ գալուց արդեն, հա, որ շատ մութ էր առանց լույսի էր մեքենան վարում ամուսինս, Բերձորի արդեն մոստը բանը պայթացրել են, դա հոկտեմբերի հա։ վերջերն էր, երբ արդեն անցանք գետով ու գալիս ենք այդ պահին չգիտեմ այդ լարվածությունից ասում էին արդեն թուրքերը մտել են Բերձոր շատ լարված ես 4 բոլորս նայելուց չգիտեմ ոնց քնել եմ ու հանկարծ մեքենան որ փոսի մեջ ընկավ այդ դմփոցից աչքերս բացեցի ծառիս տվերը ինձ թվաց ծուխա ամուսնուս ասում ով կրակեց որտեղ կրակեց ասում հանգիստ հանգիստ Ստեփանակերտ ենք հասել այդ լեմ զգացել շատ սարսափելի էր ինքը թեկուզ քներեք արդեն մեր կող կնա ու վсё տրակեց մեր առաջ է ծառի ամբողջ այդ կլորը ոնց որ է ծուխը լիներ շատ տպավորված բաներ ա եղել պատերազմում լավ չեմ բաժանում ինչպես ասում են ժողովուրդը բայց կար այն մի փոքր լուսավորը հա այն լավը ինչն ա եղել մարտիկ են եղել համախմբած համախմբված մեկը մյուսին հոգատար շատ մի փոքրիկ մի կտոր հացը բաժանում էին բոլորի իրանց մեջ շատ հոգատար, քուր եղբոր նման մենք այդպես ենք ապրել այդ օրերին, մեկը մյուսին հոգ տանելով, ջերմություն տալով, շփվելով իրար հետ པարս։ Մի ընտանիք ենք դառը։ Այո, մի ընտանիք։ Ու իրականում մի ընտանիք եկանք։ Շատ քիչ ենք մնացել ու մի ընտանիքի նման պետք է ապրենք բոլորս։ Իմ մոտ դրվագներ պատերազմից որ տպավորվել ու ինչ որ միտեղ հիմա այս պահին ժպիտով եմ հիշում ուշ էր արդեն գիշերը ռադիոն տեղափոխվել էր շենքը որտեղից որ աշխատում էինք մեզ մի լավ ընկեր ունենք Իզաբելը Իզաբելը մեր համար սուպեր պատրաստ է ու ուղարկել էր ռադիո այդ սուպը ուտելու համար չունեինք ամաններ դուրս են գալիս ընկորց ընկերուս հետ որպիսի վերցնենք հա գթաններ, ամաններ։ Նրա մայրիկի տունը դիմացն է եղել։ Մենք դուրս են գալիս ու մնում ենք այնտեղ, որտեղ սկսում են պայթյունները եւ մենք իջնում ենք այդ շենքի ապաստարան ամանները չէինք վերցրել, չէինք հասցրել վերցնենք, բարձացել էինք տուն, միջև 2-3 րոպեն անմիջապես իջե ապաստարան։ Ու միշտ ժպիտով հիշում եմ, հիշում ես Կարինե, ասում եմ, միասին գնացինք, որպեսզի ապսեները վերցնենք, մնացինք շենքում։ Արդեն շատ ուշ շատ ուշ էր, որ դուրս եկանք։ Ու <laughs> մեր ապուրը մնաց այդպես։ Իզաբել կներես չենք հասցրել այդ օրը ապուրը տուտենք։ Նման մի բան էլ ես պատմեմ։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ չեր լինում տագնապը, ինչպես նշեցի Գոհարը, իմ շատ սիրելի ընկերուհին, միասին իջնում էինք մաքրման պարագաներ կամ հա, եւ այլ խնամքի, այո, Գնացինք իրանց տուն եւ դուրս եկանք, արդեն պետքա հասցնենք բարձրանանք ապաստարան ճանապարհին միացավ տագնապը։ Հիմա չգիտենք, հետ չենք կարա գնանք երկար ճանապարհը, մենք թաց, ասեմ գոհարբեր ծառերի տակով գնանք, ասում է, չէ, ո՞նց գնանք, ասեմ ծառերի տակով գնանք, այն արանքը շուտ կվազենք, ասում է, հարբի կանգնենք ստեղ։ Մի խոսքով տենց, չգիտենք, համ ծիծաղում ենք այդ վախից, բայց մեզ մոտ վախ չի եղել այդ ժամանակ։ Մենք ծառերը էլի ինչ որ միտեղ ապահովության բայց ոչ մի հա, ապահովություն ոչ մի հա։ ապահովություն չկա, բայց ուղակի գլխիդ վերև ինչ որ մի հա։ բան կա, որ քեզ այդպես ծառի տակով մենք եկանք, եկանք հասանք արդեն ապաստարան ու մեր հետևից սկսեց ռմբակոծություն այդ ընթացքում չեղավ։ Ասում էին ձեզ շատ դեպքեր ա եղել։ Խոսեցիք խնամքի մասին, օրինակ բերեմ, որպեսզի ավելի բարձ հասկանանք։ Կին կա, որ ասում է ես ամեն օր շրթներքը պետք է պարտադիր քսեի։ Ընկեր ունեմ, ով ասում էր անպայման պետք է ես գիշերները իմ մասկաները անեմ մեր ռադիոյի Անին Մինասյանը հիշում եմ որ ինքը մենակ էր եւ ես դրանից ինձ լավ չէի զգում ինձ թվում էր թե ինքը որ մենակ է ապահով չէ իր տեղը գիշերով զանգում եմ իրեն ասում եմ Անի գալիս ենք հետայիցդ գաս մեր տուն ապաստարանում չենք եղել տանն ենք եղել մեր տանը ասում է չէ բա ես մասկաներ պիտի անեմ ասում եմ մասկաներդ վերցրու արի մեր տուն, մասկաները տանը կանես գնում ենք ու ինքը դու ինձ ասում ես չթողեցիր ես իմ խնամքով զբաղվեի։ Հիմա ձեր դեպքում ի՞նչն է եղել, որ ասենք որպես կին պարտադիր պետք է անեիք։ Պարտադիր պարզապես պետք է մեր հիգիենայի մաքրությամբ զբաղվեինք, իսկ դիմահատարման ոչ մի պարագաներ մեզ մոտ չի եղել ընդհանրապես։ Չեք ունեցել։ Ոչ, չենք ունեցել ու այն սենյակում, որտեղ որ մենք կայինք, մի անգամ հիշում եմ, ուղղակի մատից սև գտա, աչքերս ներկեցի ու իջա, անմիջապես մեր աշխատողներից մեկն ասում Վայ հերփ, ինչքան սիրուն ես դրական էներգիա տվեցիր։ հա։ Ասեմ, այստեղ դու սիրունին չպիտի նայես։ Այստեղ <laughs> Հա, ու ասում առաջի անգամ, մի անգամ անդամ եղել, եղել որ աչքերս Բայց որպես կին այդ պահին պետք է հա սև մատիտը հա։ տեսել եք անպայման։ Տեսել եմ ու հա, ոնց որ գլուխա բարձացրել։ հա, հա, ես քանի որ առօրյա օրերում, հա, շատ քիչ եմ շպար օգտագործում, այդ ժամանակ իմ համար կարևորը վարսերն են։ Իսկն վարսերս պետք է կարգին լինեն։ Ու ես ամեն ձև ինչ որ մի բա ժամանակ եի գտնում, որպեսզի վարսերովս անպայման զբաղվեմ, իսկ շփարի պարագաներ հատուկ, ասում ասեմ, առօրյա օրերին է շատ քիչ եմ օգտագործում, պատերազմի ժամանակ առավել եւս տենց հատուկ ուշադրություն չեմ դարձրել, բայց վարսերը ես միշտ ուշադրություն եմ դարձնում ու սիրում եմ վարսերը։ Շնամված լինեն ուրեմն որ փակահանում էինք ապրում Քաշաթաղի շատ մի խուլ կորած գյուղում, այնտեղ լույս չկար, շատ վատ պայմաններ էին, մայրիկս միշտ ասում էր, որ կինը պետքա խնամված լինի։ Ուրեմն երկաթի ձողը տակածնում էր ինքը փեջի վրա, վառարանի վրա ու մազերը փաթաթում էր։ Լոկոները։ Հա, այսինքն ոնց ծեր մազերը մայրիկս էլ էր այդպես իրան գեղեցկացնում, խնամում Ինձ համար այդպես ինչ որ առանձնահատուկ բան չկա, ուղղակի զոթ հիգիենայի մակրություններ լիներ, տենց ու վեր։ Որը որ դժվար էր, չէ, այդ օրերին։ Շատ դժվար էր, բայց մենք ես ու Գոհարը փորձում էինք հայթայթել։ Մենք այդ օրերին այնքան ուրախ էինք, որ մեզ ճունենք մեր թաղամասում գազ, որովհետև մենք արդեն պատրաստված էինք։ Լույսով մենք տակ ջուրը ունեինք, մենք այդ առումով ապահոված ենք ու ուրախել ենք ինչ որ միտեղ, որ գազի հույսին չեն եղել երկար տարիներ ու պատերազմի ժամանակ եւ գազերը հա, անջատում էին ապահովության համար, անվտանգության համար, երբեմն կար հոսանք եւ տակ ջուրը մենք հոսանքից ենք ստանում։ Մեր ընկերները նաեւ օգտվել են հա այդ տակ ջրից։ Ձեր ներկայությունը աշխատավայրում տղամարդկանց ուժեր տալիս։ Զգում եք, որ մարդիկ դրանից ուժ են ստանում, տղամարդիկ։ Այո, առաջի տեղում կտասեմ հենց ուժը, որովհետեւ երբ որ իրանք տեսնում են, որ իրանք կողքին կա թույլ սերի ներկայացուցիչ ու պատրաստ ամեն ինչի, նույնիսկ զենքը ուսին վերցնելու, որովհետեւ մեզ մոտ այնտեղ հերթապահություններ էր կատարվում եւ այլն, իրանք իրանք ավելի ուժեղ էին զգում, որ պարտավորված էին զգում, որ պետքա պաշտպանեն այդ թույլին։ Հետո իրանք ավելի հանգիստ էին զգում, երբ որ գիտեին իրանք սնունդը ապահովված է լինելու։ Մենք փորձում էինք ամեն ձև իրանց սնունդը ապահովել, որ իրանք չմտածեն ինչ են սնվելու, ինչով են սնվելու, այլ իրանք աշխատեն։ պատրաստում։ Այո, այո, բոլոր աշխատավայրում էինք անում ու մեզ այդքան ուժ տալիս էր Աստված, որ ոչ մի ժամանակ մեր գործընկերները չմնային սոված, իրանց աշխատանքը շատ կարևոր էր, շատ։ Հետո այս պատերազմի ժամանակ ես այսպես կասեմ, կապ չունի, մենք առաջնագծում էինք, թե Ստեփանակերտում դա բոլորը հավասար էր։ Եթե առաջնագծում իրանք տանկերի, արկերի հետ գործ ունեին, այստեղ մենք գործ ունենք սմերշների, չգիտեմ, հա, կասետային ռումբների եւ հա։ այլնների հետ, այսինքն բոլորիս կյանքը կախված էր ու բոլորիս կյանքը պահեց Աստված։ Զգացել եք այդ ուժը, հա, այն էներգիան, որ տալիս եք իրենց։ Իրանց տալ, այսինքն հանգստությունը ես ավելի շատ իրանց տալիս, մենք որ ինչ որ խոճապ էր լինում, այդ խոճապը ես կարողանում եմ, մենք կարողանում ենք հանգստացնել, որ չլինի այդ խոճապը։ Հետո զսպվածություն, ինչու՞ չէ, որովհետև մեր հայ տղամարդկանց լեքսիկոնում կա ինչ որ անհաջողության մեկ, անգամ թշնամուն հայոյանքներ օգտագործել։ Մեր ներկայության ժամանակ չի եղել նման բան, իրանք զսպված են եղել։ Իրանք ուժեղ են եղել, իրանք ամեն ինչով դրական էներգիա ենք տվել մենք իրանք։ Լավ է կազդը իրանք վրա, հաստորեն։ Այո, որովհետև երբ որ մենք գնացինք, որ զանգում է, ասում է, ուզում եմ հետ գամ, ես պետք է հետ գամ, ասում էին, առանց քեզ շատ դժվար է, բայց հետ չգաս, որտեղ վախում էին։ դե Արդեն գնալով ավելի ծայրահեղ է դառնում։ Հուսահատության մասին խոսեցինք սկզբում։ Իրականում այդ հուսահատության օրը եղել է նոեմբերի 9-ը։ Այո ու առ այսօր գնալով հուսահատվում ենք։ Թե ասեմ գնալով հուսահատվել եմ, բայց հիմա կարծես թե ներսումս ինչ որ մի ձայն կա, էլի կրկնեմ առաստված, որ մենք չպետքա հուսահատվենք, մեր հույսը պետքա դնենք մեր ամենակարող Աստծո վրա, որովհետև գիտեք այդ պահին, երբ որ մեր շենքը ռմբակոծում էին, կամ այդ պահին, որ զինվորը կանգնած առաջնագծում ու իր գլխին թափվում են արկերի տարապ, այդ ժամանակ մեր շրթունքներին միայն Աստված բառնա մենք չպետքա, չգիտեմ, կարողա մեծ բաներից եմ խոսում, բայց մենք չպետքա նայենք աչընկերոջ, չգիտեմ, սրան, նրան անուններ չեմ տա կամ երկրների։ Դեր համար շրջապատը ձեզ օրինակ չի, այս դուք ինքներդ ձեզ արդեն կարող եք ուժ տալ։ հա, հա, ես ինքս իմ աստծով ուժ տամ, ու այդ հանգստությունը նաև փոխանցում եմ ես իմ գործընկերներին, եթե ինչ-որ մի վատ բան ա լինում, ես կարողանում եմ իրանց հանգստացնել, այսինքն գիտեք ամեն ձև այդ վատ բաները ազդում են մեր հույսի, հավատի առաստված, որ մենք հետ գնանք, նահանջենք, վախը մեզ դրթում է, վատ քայլ այլերի, իսկ մենք չպետքա վախենք, որտեղ մենք ունենք Աստված։ Ես այդպես եմ մտածում։ Տարհանման օրվա մասին կուզենք մի փոքր խոսել։ Ինչ եք զգացե այդ օրը։ Շատ վատ զգացողություններ երևի նոյեմբերի 9-ի նման շատ վատ զգացողություն եմ ունեցել ինձ ստիպողաբար հանեցին, ամուսինս կարելի ասել շատ ստիպողաբար ինձ տարավ, շատ ես ինձ վերջին դավաճանի նման էի զգում որ գնացել էի արդեն այդ վայենի վերարկուն բուշլատ ասվածը հա։ ես դա հետս տարել էի ես 3 օր իր հետ էի քնում ու չէի կարողանում դիվանի մի անկյունից մի կողմ գնայի այդ դիվանի անկյունում վերարկուս գցում էի վրես ու սենց եւ լսեցի մայրիկս մորակրոջս ասում է երեխես խանգարվում է նոր հասկացա, որ ինչ եմ անում ես։ Ես տենց անելով իմ ընկերներին չեմ օգնում։ հա։ Ես ինձ մտածում էի վերջին դավաճանը որ թողել եմ այնտեղ, պետք էի ես իրանց խնամում էի, ես հոգ էի տանում իրանց մասին։ Դեռ աշխատանքի մասին չեմ մտա, չեմ ասում, որ աշխատանքում էր շատ մեծ գործ եմ կատարել զուտ աշխատանքում աշխատանքի վայրը քո երկրորդ ընտանիքն է։ Այո, այո։ Իմ համար երկրորդ ընտանիքն է եւ այդ օրերին, հա, վատ օրերին մտածես քո գործընկերոջ, քո ընկերոջ մասին նորմալ եմ համարում մոտ 3-4 օր չէի կարողանում ինձ ներեի, ասում եմ խղճի խայտ, ամենա դաժան ցավը մարդու խղճի ցավն է, որ խղճը ցավում է, խղճը տանջում է քեզ այդ տանջանքը։ Դա ունեցել եմ ես մոտ 3 օր։ Հետո արդեն կամած կամած սկսել եմ աշխատել այնտեղ շատ այսպես ասեմ, Երևանում էի աշխատում։ Գառնիում էի, Խնձորի այգիներում հա։ Խնձոր էի քաղում, տանջվում էի ֆիզիկապես։ Ու այդ տանջանքից ես ես լավ էի զգում, օրվա գումարն է, աշխատանքն է փրկում։ Օրվա գումարն էլ տանում էինք, մենք այդ ժամանակ ունեինք հաշվի համար, եթե հա։ հիշում եք, այդ հաշվի համարին էի մուտքանում, ու որ տեսնում եք յուղացիները ոնց են տանջվում, ես միտեղ սփոփում է ինքս ինձ, բայց երբ գնացի քաղաք, տեսա քաղաքում արդիկ անտարբեր են այդ ռեստորաններում, ես արդեն շատ ոչ adekvat է ինձ պահում մարդկանց հանդեպ։ Դրա համար գնացի գյուղ, սկսեցի աշխատել։ Որտեղ որ քիչ են բնակչությունը, հա, ավելի ընտանիքի նման են, մի փոքր միջավայրը ու ինչ որ մի իր, իրավիճակին դրսևորելը այլ է ստացվում։ Ես նկատել եմ օրինակ փոքր քաղաքում ինչ որ մեկի վատ օրը տպավորությունը թե քորն է վատ շատ են կապված իրար հետ փոքր քաղաքում, գյուղերում։ Գյուղերում այ համախմբված են։ Մեկը մյուսի ցավով, ցավը ուրախությամբ ուրախանում է։ Դա էլ է քաղաքներում շատ մի փոքր ուրիշ է այդ անտարբերությունը քաղաքներում, որ մեկ այլ է շատ իսկ ցավացնում, որ ինչու են այդպես անում։ Հետ հայացք։ Դուք պատրաստմի ժամանակ ինչ կփոխեիք հա ձեր մեջ, ձեր գործողություններում, որ այսպես հետ հայացք եք գցում, ինչ կանեիք այլ կերպ, թե ամեն ինչ կանեիք նույն կերպ, ինչ որ որ արել եք։ Ինչ որ արել եմ կանեի, բացի այն, որ չէի գնա։ Ինչքան էլ ինձ տիպողաբար տանեին, ես չէի գնա։ Կմնայի մինչև վերջ ու իմ առաքելությունը կամարտին կհասցնեի, քանի որ ինձ տիպողաբար հանեցին տարան, այդա չէի անի, չէի գնա։ Միայն դա։ Իսկ ինչ որ արել եմ, քիչ եմ արել, ավելին կանեի։ Մի բան հիշեցի, տարհանման ժամանակ, որ մարդիկ դուրս էին գալի, ես հաջորդ օրը վերադարձա Ստեփանակերտ, երբ արդեն մարդիկ չկային, դա դիվանքով, ամուսնուս մեքենայով, այդ օրն եմ շատ լավ հիշում ու խոսք եմ տվել, որ անպայման պետք է վերադառնամ նորից դատիվանք։ Երբ եկել է այդ օրը քաղաք, շատ քիչ էին մարդիկ։ Տեսել եմ հա այն կամանց կամանց, որ մարդիկ գալիս են քաղաք, քիչ-քիչ նորից հունի մեջ են ընկնում աշխատանքում։ Ես գործընկերոջս ասում եմ Մարգարիտա, լավ ես քեզ գում այստեղը, հա, քիչ են մարդիկ, գազը չկա, լույսը չկա, ասում եմ շատ լավ, վառարանը վառում ենք, տանիկով նստում վառարանի կողքը։ Այդ նույն զգացողությունները, երբ որ 9-ից հետո ամսի 11-ներ թե 13 չեմ հիշում, երեք գործընկերներով եկանք մեր աշխատակցի մեքենայով, նույնպես մտանք Դադիվանք, այսպես ասած հրաժեշտ տալու մեր ճանաչված Դադիվանքին, հետո որ եկանք քաղաք, գիտեք ինչը զգացի, լքված, կոտրատված, փշրված մի երեխայի որը անշոր Ստեփանակերտ այո որը անշոր սենց ուղակի ծնկի էր եկել Անդրեն երկումա ցավը տանի Մարցախ։ Այդ բարերնա, որ սենց ծնկի եմ եկել, այդ հողը պատճում ասում ցավը տանի իմ Ստեփանակերտ, իմ սիրուն քաղաք, ոնց կարաս դու սենց կոտրվես, փշրվես, քեզ ոնց ոնց կարան ձերք բարձացնեն քո վրա։ Մի գեղեցկուհի աղջիկ, դելի փարք ասում ենք, վերականգնվեցինք։ Հիմա նորից մարդիկ նորից նոր շունչ են տալի ու ինձ թվում է, եթե մենք շարունակենք մեր տեղում ամեն մեկս մնալ մնալ ու աշխատել հուսամ մեծ հույսեր ունեմ որ շարունակելու ենք մնալ ու մեր երեխաներն անվտանգ ապրելու են այս փոքրիկ Արցախում ամեն աստված դա այդ բոլորը կատարվի ես էլ եմ վստահ չգիտեմ հավատում եմ հույսով եմ որ կատարվել է ու մենք այստեղ ենք մնալու մենք ծաղկեցնելու ենք մեր հողը որը մերն է դարերով Երբ հիշեցի, որ ինքը պատմում էր ձեր մասին, ամուսինս ուզում է մի բացատրել։ Ասում է դուք նման եք իրար մի փոքր։ <laughs> Ասում եմ ինչո՞։ Ասում է երկուս թե ասող խոսող եք ու ես ասեմ ինչն է, ինձ թվում է նաև էներգետիկա նմանացրել, որ երկուսս է չծնվելով ստեղ ու սիրում ենք ստեղ։ Սիրում ենք այս հողը ու կապված ենք շատ այս հողի հետ։ Ինքը դա զգացել է ու հենց դա էլ նմանացրել է։ Երևի ինձ միշտ ասում են մինչև պատերազմ հատկապես շատ էին ասում հայաստանցի ես հայաստանցի ես տան ճարտար լեզու ես չեմ ներալնում ես էլ որ գնում եմ հայաստան էլ ասում եմ Ղարաբաղցի ես Ղարաբաղցի քրիկս ասում եմ քրիկ մենք սպիտակ ագրավներն ենք մեզ ոչ Ղարաբաղում են սիրում ասում են հայաստանցի ես Ոչ էլ հա-, Հայաստանում են սիրում, ասում են Ղարաբաղից ես, սպիտակ ագրավներն ենք, հիմա ասեմ դրա համար ինձ որ ասում են որտեղից ես, ասում ծնունդով Գառնից, հոգով Արցախցի, ազգությամբ հայ։ Ես էլ եմ դա ասում մենք բոլորս մի տնից չենք, մի օրից ենք։ Արցախի հանրային ռադիոն էր դες հետ։ Հայարփին մեր լրուցակիցներ այսօր եւ ես Աննան։